Oi, tu tu tutu tutu tutu ah ah, tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu Atenção meninas, hoje o Guga que é seu chefe. Atenção meninas, hoje o NK que é o chefe. Ele pede, tu obedece. Quando ele manda, tu sobe. Quando ele manda, tu desce. Desce, desce, desce, desce. Quando ele manda, tu sobe. Quando ele manda, tu desce. Desce, desce, desce, desce. Quando ele manda, tu sobe. Quando ele manda, tu desce. Aí, dá uma paradinha. Agora estiga os moleque. Desce, desce, desce, desce, desce. você vai ser demitida. Então representa nessa coreografia. Vai ganhar por dia. Então, então dá uma quicadinha, dá uma sentadinha, dá uma, dá uma quicadinha, dá uma sentadinha, dá uma, dá uma quicadinha, dá uma sentadinha, dá uma, dá uma quicadinha. Vai ganhar por dia. Mais uma nova, não adianta copiar, porque o Alacereca é o cria, é o cria que vocês copiam. Tuga DJ. Atenção, atenção meninas, hoje o Guga que é seu chefe. Atenção meninas, hoje o NK que é o chefe. Ele pede, tu obedece. Quando ele manda, tu sobe. Quando ele manda, tu desce. Desce. sobe, quando ele manda tu desce. Aí, dá uma paradinha, agora estiga os moleque. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Se não fizer direito, você vai ser demitida. Então representa nessa coreografia vai ganhar por dia. Então, então dá uma quicadinha, dá uma sentadinha, dá uma, dá uma quicadinha, Canadá.